Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušalci i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Miloradu Popoviću. Milorad Popović rođen je 1957. u Lipicuckoj na Cetinju. Autor je osam knjiga poezije, dva romana i više knjiga i eseja na temu crnogorskog nacionalnog pitanja. Dijela su mu prevođena na brojne strane jezike. Dopisni je član Evropske akademije poezije, čije je sjedište u Luksemburgu. Trenutno je predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika i direktor Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja, izdavača savremene crnogorske i južnoslovenskih književnosti i časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars. Dobitnik je brojnih nacionalnih i inostranih priznanja. Objavio je knjige pjesama sa trga glodara, So jude, Nema više klađenja, Red se polako zavodi, Cetinski ljetopis, Nesigurna zemlja, Raskršća, Jagnostik i nebo. Na slovenačkom mu je objavljena knjiga pjesama Negotova dežela, a poezija mu je u časopisima i antologijama prevođena na engleski, italijanski, njemački, turski, češki, poljski, litvanski, mađarski, rumunski, albanski, bugarski i makedonski jezik. Pjesme su mu zastupljene u više antologija crnogorske i jugoslovenske poezije – Dobitnik je nagrade za najbolju knjigu u Crnoj Gori 1982. te nagrade Risto Ratković za knjigu Raskršća 2005. Popović je 2009. dobio nagradu Miroslavo Evanđelje. Objavio je knjige eseja Mali narod i nacionalizam, Crnogorsko pitanje, dva izdanja, Podijeljena nacija, Njegoš i Crnogorska nacija, Njegoševo nasljeđe, Crnogorsko pitanje prevedeno je na bugarski i na italijanski jezik, dva izdanja, Autor je i romana Karnera iz 2012. u izdanju Zagrebačke frakture i Cetinskog OKF-a za koji je 2013. dobio nagradu Meša Selimović u Tuzli i romana Čovjek bez lica. Dobitnik je najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade za 2016 kao i Njegoševe nagrade 2017. za roman Čovjek bez lica. Jedan je od osnivača časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars utemeljitelj je Crnogorskog PEN centra. Ima status istaknutog kulturnog stvaraoca Crne Gore. Od prvih zbirki poezije glas lirskog subjekta u Popovićevim pjesmama je gordi glas koji se poezijom suprostavlja svijetu, stvarnosti, vjerovanjima, društvenim klasama, moćnicima. On sebe posmatra u društvu prezrenih kao da je lik u romanima Dostojevskog i nihilistički odgaja svoju misao od fanatizma vjerovanja pa sve do potpune negacije smisla postojanja. Njegove riječi su oštre i kad kad sumnjaju u sobstveni smisao. Popovićeva rana poezija odaje dug ruskom avangardnom pjesništvu, pogotovo kad se približava avangardnim stilemama u vidu abstrakcije. Rusio liriko, zaštitnice, divno li u nebo lete kosmolomci, bojari, alkmeisti. On ne lamentira nad sudbinom pjesnika, ali je zato ne idealizuje. Njegova pozicija je solipsistički izdignuta iznad svakodnevnog života. Solipsizam je samo jedno od duhovnih i filozofskih utočišta lirskog subjekta u pjesništvu Popovića, kao u pjesmi Solipsist iz zbirke Nesigurna zemlja. Već u prvoj zbirci vidimo Popovićevu poetiku, blistvu blisku simbolističkoj i u etičkom smislu. To će reći da on za svoju ličnost zahtjeva najmanje, a za svoju poeziju najviše. Kako Nortrop Fraj tumači pripadnike ironijske književnosti tvrdeći da na njih ne utiču nikakve norme osim zanatske umješnosti, a pjesnik ironijskog razdoblja sebe drži više zanatnikom nego li stvaraocem ili nepriznatim zakonodavcem. Fraj tu zbraja pjesnike poput Rilkea, Malarmea, Jejca i pisce Flobera, Prusta, nazivajući ih predani duhovi sveci ili usamljenici pjesništva. Popovićeva metaforika kreće se u poljima grotesknog viđenja svijeta. Groteska je najvažnije oblikotvorno načelo rane poezije Milorada Popovića. Groteskom razbija slojeve u društvenoj hijerarhiji moći i svodi ih na tjelesno, na svakodnevno i na nisko. Povezuje ih u podzemlju jer samo se u tom ambijentu brišu društvene granice. Kao i veliki broj angažovanih pjesnika stvara sopstvenu besklasnu utopiju. Ta vrsta decentriranja pozicija moći kulminira u pjesmi Nema više klađenja, dok drugačiji obrazac stvaranja samo jednoga centra srijećemo u pjesmi U centru svijeta. Prve tri zbirke su neka vrsta pjesnikove pseudo-autobiografije, a pjesme u njima kao poetski fragmenti iz života. Na koncu, njegova poezija ostvaruje smisao samo kad je otpor moći i centrima moći. Kako ovdje napisati pjesmu? kada nikome ne odriču pravo moći. Političko, kao specifična i snažna dimenzija čovjekovog bića, javlja se u naznakama u ranoj poeziji. U zbirci Red se polako zavodi i pjesnik otkriva svoje pozicije demitologizacije političkih kategorija, političke kulture i tradicije. To se da pročitati u pjesmi Nepodnošljiva lakoća postojanja u kojoj književna, Reminiscencija na Kunderin roman nije samo dekorativna ili filozofska, ona je izravno politička, ali i kritička. Njegova pozicija je dakle kritička kao u pjesmama Nedjeljom, Sukob generacija, Ljudi u provinciji. Zanimljivo je u kojoj mjeri je u ovoj zbirci pojačan pjesnikov glas kao društvena funkcija, te su u ovoj poeziji poseže za širim društvenim obrascima nego ranije. To se najviše očituje na gramatičkom nivou te se sve rijeđe pojavljuje lirsko ja, a sve češće gramatički oblici u licima množine. Pogotovo se često upotrebljava leksema ljudi. Ljudi su uglavnom strana bića. U ovoj zbirci primjećuje se pomjeranje s privatnog ka javnom diskursu. Lirsko ja, čak i kad se pojavljuje često, se posmatra kao dio kolektiva i stapa se u opšte, u kolektivno, u mitsko, kao u pjesmi Čuješ li me. Proživio sam dosta ljeta, ni zašto. Ali Izađimo još jednom zajedno među piskave, guske i vikove. Može buknuti u šupljina našega duha, vatra posijana i rasupta po zvijezdama. Dvosmislenost kao načelo ironije i sklonost kao uplivu političkog diskursa u tkivo lirike pojavljuje se prema lirskom subjektu još u djetinstvu što čitamo u pjesmi Proljeće u Brezoviku napisanoj 1986. Sjećam se, bilo je jedno od onih nekoliko sunčanih proljeća. S majkom sam tjerao stoku i zapitao je, neizvještačeno, slično kentauru. Majko, može li umrijeti Tito? Moja majka, žena iz naroda, naviknuta da pita, a da ne sudi, što je život, a što smrt, udarila mi je vruć šamar. Cetinski ljetopis zauzima centralno mjesto i u poetičkom i političkom aspektu pjesništa Popovića. Naime, u njemu se Popovićev izraz i pogled na svijet radikalizuje. Ide od pročišćene deskripcije i emocije do reprezentacije revolucionarnih političkih praksi uvodi u pjesništvo i elemente socijalne poezije, te redefiniše crnogorsku političku i kulturnu istoriju kroz demistifikaciju epskog viđenja prošlosti. Revolucija se propagira na svim nivoima kao u pjesmi Pjer Kropotkin, ponavljajući revolucionarne riječi. Pobuna, samo pobuna, izgovaranom i pisanom riječju, bodežom, puškom, dinamitom, U ideološkoj pjesmi eklatantno se otkriva pjesnikov dvostruki odnos prema esencijalizmu i esteticizmu. Ideološka pjesma kritički je intonirana prema nepoznatom. Može i biti određena osoba, ali mi je čitamo kao kritiku prema kleronacionalističkim esencijalističkim idejama, kritika licemjernog odnosa moći prema slobodi, umjetnosti, prema esencijalističkom gledanju na pojam narod. Ne umiješ pojmiti, nikad huliš, nikad posvećuješ. Taj narod samo beskrajna rijeka radosti i plača. U zbirci Nesigurna zemlja slika se pomjera prema realističnijem ključu nego u ranijim zbirkama, te su sve češći socijalni motivi i uvidi koji otkrivaju kako državna uređenja utiču na pojedinca, a opis vremena, njegovog toka i povijesti kao filozofskih i egzistencijalnih kategorija sve prisutniji, te su filozofske dimenzije istaknute na prvo mjesto, a pjesme se dužinom pomjeraju prema žanru poeme, slično kao u zbirci Nikad neću vidjeti Buenos Aires. Te dvije zbirke su od istog estetičkog i političkog doživljaja. Važno je pitanje opisivanja identitetske pozicije koja je također tragična. Otkriva se zanimljivo u pjesmi Nikad neću vidjeti Buenos Aires. Sve prisutnije su i pjesme koje su dijalog s pjesnicima. Kao u ranijim zbirkama, Popović koristi mogućnosti crnogorskog leksičkog bogatstva i u njegovim pjesmama riječi dobijaju poetski smisao. Uzdižu se do slike i do metafore. Pokušavaju se vratiti najstarijem poetskom stvaranju, a to je stvaranje riječi. Sada su riječi mrtve i jezik je nalik na groblje, a tek rođena riječ bila je živa, slikovita. Svaka je riječ u biti trop, piše Školovski u uskrsnuću riječi. Tako nam i djeluje u poetskom tkivu riječi poput žuđel, mekoustog, vidobojna paučina, u Sumaglju i tako dalje. Tih primjera u kojima se riječ u poeziji izdiže do tropa je zaista puno. Taj odnos prema riječima Popović doživljava kao njihovu slobodu i božansko porijeklo i otkriva u pjesmi riječi iz zbirke Agnostik i nebo. San mi oduzima govor. Zamiru riječi. Vraćaju se u prije vremenu asimetričnu slobodu. Skrivenu. Skrivenu iza ogromne sjenke Boga. Poema Cetinje, kraj povijesti kako smo stvarali naciju, antibirokratska revolucija su Popovićeva najopsežnija poetska djela u kojima se sublimira i kulminira njegovo poetičko načelo projiciranja eseizma. U Lirskome njegov ambivalentan i kontradiktoran odnos prema istoriji zemlji rođenja. U njenoj pozadini je besmisao, ali istovremeno i nada. Zbog izrazitog gubitka vremena sadašnjeg, poslije toliko privida, i istovremeni strijepnji, koje se i smrtno ozbiljnih, kolebajući se između dvije smrti, pretvaraju čudne i smješnije. Čekamo vrijeme, što će se tek roditi. Ni moje, ni tvoje. O u ovim dvijema zbirkama jasno je da Popović na aksiološkoj skali najviše cijeni pjesništvo – a među ljudima najviše cijeni pjesnike i posvećuje im dobar dio svojeg stvaralaštva. Borgesu, u Vešoviću, Lomparu, Njegošu, Milošu. Najviše vjeruje u moć riječi, a najmanje u moć pjesnika. O da, mogao sam se učiniti nevidljivim ili se preodjenuti, okružiti se hermetičkim jezikom koji je sačinjen od više odvojenih omotača. Odnos prema vjerovanju i hijerarhiji moći začet u prvim zbirkama našao je svoje izdvojeno mjesto u poetici Popovića u zbirci Agnostik i nebo. Agnosticizam i drugi oblici nevjerovanja, kao što smo napomenuli, često se pojavljuju u njegovom pjesništvu kao utočišta, ali i kao ishodišta slobode. Povodom te zbirke Dragana Tripković je zapisala – Knjigu hrabro otvara pjesma s posvetom ruke Katarine Aleksandrijske, jedna od najljepših u ovom izboru, ako bi se trebalo tražiti najljepša. To je pjesma intime, opčinjenosti umjetnošću i ljubavlju. Takva se odavno nije viđela. Čini se kako pjesnikovo preispitivanje kreće s pravog mjesta, od Rafaela Vergilija, Njegoša Bajrona. Mislim da se poezija Popović ovog puta desila iznenada. Kako to poezija i obično uradi, kao ljubav ili kao preobražaj nakon sjenke kojom je prizivao svjetlost, kako upravo kažu u pjesmi Sjenka. Pjesme iz ove cijeline nastale su u dahu, s obzirom na to da svaka pjesma ima datum kada je napisana, što govori gotovo o svakodnevnom zapisivanju. Novi Popovićevi stihovi otkrivaju čovjeka koji se beskrajno raduje pisanju poezije, čovjeka koji poezijom priznaje postojanje i potvrđuje smisao. Tripković je dobro primijetila da se Popović vratio intimi kao unutrašnjem oblikotvornom načelu, Popovićeva pjesme dobijaju formalno oblik minijature, kratkih lirskih iskaza, epitafa. Posmatrana u istorijskom književnom evolutivnom nizu, Popovićeva poezija pripada modernističkim tendencijama postjugoslovenske književnosti, iako svojim prvim zbirkama stvara u kontekstu Jugoslavije. No, važan je formalistički trenutak u našoj istoriji književnosti koji se sastoji u tome da pjesnici kanoniziraju i uvode u nju nove forme, koje su već davno postale svojina opšteg pjesničkog jezičkog mišljenja te su na ovom mjestu pokušalo osvijetliti neke od poetičkih formi koje su kao novost postale svojina crnogorskog pjesničkog i jezičkog mišljenja. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu emisiju Poezija sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Današnja je bila posvećena Miloradu Popoviću. Pozdrav od Etjema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Do sljedećeg petka. Sponzor emisije Zavod za učbenike i nastavna sredstva Podgorica, kao jedini izdavač učbenika za preškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, Zavod se trudi da kvalitetom opravda poziciju moderne izdavačke kuće jedne od najvažnijih u Crnoj Gori. Izdavačkom plodnošću zavod je pokazao profesionalnu svijest o tome da učbenici predstavljaju kulturnu osnovu jedne države, kao i to da oni postavljaju standarde intelektualnog rada. Sjedište zavoda je u Podgorici na adresi Novaka Miloševa 36. Kontakt telefon 020 230 413. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet adresu www.zuns.me. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.